Menan elburua ez da izaita bost, klon, klon edo bost antzeri zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Ba, gure gaurko kultura talarekin eh, segituko dugu orain eta gaur ezpeletara begira jarriko gara. Eh, Jokozkampo festivalaren bederatzigarren edizio ospatuko baita ekainaren bian. Pinpulka elkarteak du antolatzen ezpeletan edizio berezi hau eta aurtengoaren berri jasoko dugu berehala zurekin Pampi Merkapidea. Jokoz Kampogo festivala urbiltzen ari ekainarekin batean espeletan izanen den karikako arte eta ikusgarrien eh, itzordua ekainaren bian eta gurekin dugu laguntzaile bat, batxi beli, eh, erranen dugu dena den laguntzailek dutela olako festival bat antolatzen, eh? Huli da, gira talde eh, tipi bat, inan uh, motibatuak eta duela kasikora ino uh, amak urte antolatzen ditugu uh, itzordu hori segituko dugu eh, hala ere uh, eh, amargarren edizoa arte. Urte mugabat beharko duzu egin ondokoan, baina ez du egan nahi uh, eh, aurtengoa txarra denik. Uh, nola atzeman dituzue aurtengo egitara untan agertzen diren taldeak? Beti bezala, bagoaz ikustela, uh, ikusgarriak hori da uh, importantena. Ikusi lehen, Beraz, bagoaz festival uh, batera, bagoaz ere uh, hemen badira ikusgarriak euh, ikusteko, orduan uh, esker eskuin uh, eta gero, uh, be, hasten da uh, sasoina, eh, kareko ikusgarriaren uh, sasoina. Endaian, izanen da miarritzen, angelun, uh, eta egualdean ere. Onan bagoaz ikusterat, eta gero, uh, euh, urtean uh, buka, buka hautatzen uh, ditugu ikusgarriak. Zer dira zuen kriterioak hautatzen dituzularik? Biotz eh, kolpe bat da edo ez bakarrik edo eh, zuen buruan ekiten du hau ibiltzen alda, gure publikoari egokitzen alda edo... Aski uh, zaila da hori zentaz uh, eh, bai bihotz kolpeak eh, badira, gero uh, gaeran begiratzen dugu ere uh, diluaren aldetik zenba da, gero teknikoki ere ea sartzen da uh, eta, eta gero badira um, uh, lekuak zentaz uh, espedetan ditugu leku desberdinak Orduan, gu badugu uh, publiko aski tipitik zahar euh, arte eta batzuetan ba, izin dugu ere programatu euh, euh, atxaldean uh, ikusgarri bat bakarrik helduen zat. Orduan nahasketa bat, da errezeta tiki bat... Batzuetan, uh, egia erran, nahi, nahi dugu uh, programatu ikusgarri bat, gurentzat sobera kaioa da, orduan, uh, bon, bestegun batez. lekuak beti berdinak atxeki dituzte, guti gora bera, jaztik, ez da toki berririk, ez dut ikusi hasteko, baina helburua da jendeak mugia aztea. Hori da, aurten egia ezan ez dugu uh, leku uh, berriak, betikoak dire, uh, La Post, gero gazteluaren aintzinean, dugu ere uh, sentetien eskora, ba dugu gero uh, uh, aterpea, le, le marxe kuver, plaza ere, baina beti uh, entxaiatzen gira beste lekuak ere atxematen, uh, depetintzen da ere ikusgarria, azkenian pasatzen da agatxaldez, eh? kainaren bia izanen da, larun bata? Bai, bai, hilu erdietatik eh, goiti uh, gau arte, azkenean. Eta izanen da, wala, estilo desberdinak, uh, aurten uh, emengo kompainak izanen dire hainitz. Uh, Berbada, ipatzen alditugu. Bai. <laughs> <laughs> Zergatik ez. Ara izanen emengo e, e, um, kompainak, adibidez izanen da uh, jour de fet kompainia, baianako bai kompainia bat da, tango ikusgarriarekin. Ikusgarri kasik gehienak uh, urridik dira, eta hau uh, hor bada parte hartze bat. Bai, tokiak murriztuak dire, eskolan izanen da, eta bai, ilu euro da sartzea, eta zinez uh, gure aldetik, gure ustez, uh, ez da iztakario, orduan uh, izanen da uh, zazpi ikusgarriak eta bakarrik bi izanen da sartze batekin. Batzuetan, voilà, saio bakarra da, edo euh, bi saio, edo batzuetan e, elu saio euh, badira, dibedaz txarrangarekin, euh, edo bi edo ilu saio egingo dituzte uh, txarrangak. Horten izanen da sorpresa tiki bat, zentaz izango da soinu tiki uh, txarranga, espeletako elkarte bat dela, eta gurentzat tele placer handi bada, ukaitea espeletarrak, eta gazteak, pixkat be, irakusteko um, haien uh, musika, haien um, ikusgarria. Musika eskolakoak dira hor, eh? Hori da, hori da. Gero, ala musika, beraz, uh, aipatzen baituzu, eh, uh, janduzu mezala, irutan ikusten alko da bokale brazband famatuak? Bai, hori da, eh, izanen da gure bigarren txarranga, oan eh, aski ezagunak eh, dire, bokale uh, brazband, eta gero izanen da ere betik bada dantza ikusgarri bat, eta horten izanen da bilaka kolektiboa, uh, soka ikusgarriarekin, eta gero izanen da gehiago Eriko plazan izanen bostetan, hor kasu saio bakarra izanen da, hogei minutako saio ardon Esu hutsegin, Sines. Eh, eh, eta gero izanen bi eh, talde de kompania kampotarrak, la kompani Martin Tussel, elektronik jazz ikusgarriarekin, dan antzerkia eta musika mm, artean. Eta gero ere, uh, deux secondes ikusgarria ezanenda compagnie euh, du petit monsieur euh, eskutik, eta ikusgarri hau aski bereziela, zentaz, duela kaxik sei edo zazpi urte, nahi euh, genuke programatu, eta hartuak ziren beti, eta aurten, duela kaxik bi urte errandugu, bon, orain eldu ziste eta kasik bi urte eh, lehenago eh, programatu dugu eh, kontratua e-, egin dugu uh, be, segur uh, ukaiteko talde hori ordon zinez placer handi bada gurentzat hmm. ez dut dena erango, baina da mm, tipo bat ali da uh, jolasten ez dakit jolasten da uh, itza ona, baina bakizu 2 segund euh, oial... etxea. Euh, ah, ortik aldu da, bi segundu ofite montatzen den... Uh... da, txegur denak uh, ukandute bat etxean, adibidez e eta <laughs> festibararen zat, eta barakiku, uh, ateratzeko ez gero sartzeko autoan, beste gauza bada, eta ikusgarria olida piskat, eta zinez e, irringarria da. E, eh, gero tango egan duzu, eh, Jorde Fet eta mm, orai gero eta aipatzen den zazpi senideko. Ze plazera ez, eh, le petit de pe arte drama eta xut euh, kompainian eskutik euh, da. Euh, nik adibidez ez dut ikusi momentu me, euh, nire lagunak bai, euh, dut oharrak oso honak. Fusa nahiak ere programatu beti plazer denak bakigu eh, haien estiloa, haien eh, kalitatea, eta izanen da aurten azken ikusgarria gaueko beratzita eta erdietan. Amerbi urtetik eh, goitzi da, ikusgarria, eta bora, kasu egin ere, eta hori Jokoskampo rentzat, e, eh, markatzen dugu mesutiki bat eh, plaketan errateko burasuari, batzuetan da denentzat, denentzat nerainu du, bai, nini bat etortzen da ikusgarria ez da me batzuetan da e, bora, gazte edo alduentzat, ordoan, markatua da e, liburuskan, errespetatu behar da, alde batetik artistentzat, eta bestaletik publikoaren zat, uh, eh, aholku bada eta voilà, eh, irrespetetu uh, eh, behar dute uh, jendeak. Nahi bali madira setasunak, nola egin? Bo, beti, <laughs> bezala badugu Facebook bat, uh, bon, pinpulka elkarteko Facebooka, perfila, eta gero uh, Jokoskampo hori bat, eta gero badugu voilà, uh, webgune bat uh, pinpulka.eu, uh, euskaraz eta frantsesez uh, ukaiteko eta orduak ere ukaiteko eta gero uh, ez dakit zuen inguruan zabaltzen ditugu haste honetan plaketak orduan be, kasu egin eta hartu, begiratu eta zatozte. Eta azken gauza bat, aurten badakigu hainitze hori egiten duela, nola egin? Euritako zerbait ekarri? Gu, usaiaba dugu, Pinpurka <laughs> elkartearekin eh, zinez eh, euria eta jokoz kanpo i izan da eta izanen da histori eh, berizi bat, Amodiozko ez, baina berezi bat, dena den euri edo, edo elur bada egiten dugu jokozkampo. Aterpeak badira, aligira jadanik antolatzen ere eh, gure uh, programan, gure buruan ere aterpeak. Dena den izanen da ikusgarriak edo, edo kampoan edo, edo aterpean. Bon, karrika berdela errespetatu eta aktoreak ere telefonak dira itzali ikuskarrian denboran, idatzia da, eh, plaketan? Ba, ba, elege, ez eh, zainitz, me lege batzuk badira, uh, momentu bat euh, pasatzeko denak elgarrikin, eta emozioak ere euh, bizitzeko elgarrikin. Orduan, uh, voilà, mogikorak batzuetan ongida utzi basterian. Euh, bazterian. Hitz eder horrekin, eh, agurtuko gira, mideskar patxibeli. Mideskar Euskal Ekainaren bian larunbatarekin, esperetan, jokozkampo, karrikako ikusgarriak. Dantza, antzerkia, musika, zirkoa, dena urririk, salbu azken ikusgarria, zazpi senideko, asut, arte drama eta Le Petit Air de Pen kompanien eskutik. Ekainaren bian, larunbatarekin, esperetan, jokozkampo, eurigabe! gabe. Kultur Alea. Koban, eh, Donostiako musika talde bat dugu, 2008 urtean sortua, Eta hasieran eh, trikitisa eta swinga uztartzeko asmoa bazuten taldekide berriak sartuala, omen eh, musika estilo propio bat, garatu dutela gaur egun, zazpi lagunek osatzen dute taldea, eta horietarik biditugu gure artean Jone Laspiurgura Sabel eta Salba Ramirez Kuruz, kaixo egunon. dut, eh, garatu den proiektua dela oso denbora gutxian gainera. 2000 eta sortu baitzen taldea. Bai, hori da. Eh 2015ean hasi ziren lider Rando eta Honintza ba, bueno, ba, hori proiektu batekin bereziki trikitixa eta swinga ustartzeko ideiakin eta bueno, kantu batzuk sortzen eta bueno, ideia hori garatzen nahi bueno, juntzien sartzen ba, ba beste taldeki ideak, ba, pianoarekin Eli eta estikorekin eta eta Sier bajoan, da bueno, bueno, kantuak egiten nahi e, iritsi zen puntua da, ba, bero, hori ritmo gehiago bat zutela edo eta, e, bateria edo, edo elektronika sartuko zuten e, bueno, ez da baiatu zuten, da azkera bueno, e, Joseba ezagutu zuten, bueno, el, eliren laguna zen eta, eta hola, bueno, Joseba ja, ba, bas, elektronikoa ekarri zuen taldera eta hori horrekin ja ba, elektroswingaren e, norabidean e, jarri zen taldea ez eta bueno, ba elektrosuin berezi bat e, eh, nazten duelako, ba, bereziki trikitixa dela instrumento mhm. bat e, eh, zaia eh, moldatzeko estiloari. E, eta eta bueno, horrela ezen izan hasieran ideia oso argi batekin e, proiektua norabide hortan juntzela, besteri gabe ba Ba, bueno, ba, jendea ezagutu ala, lagunak egin ala, ba, ba, ba nazten juntzen. Mhm proiektua. Tematika ezberdinak unkitzen dituzue eta ironia puntu horrekin irriño maltzurra, nabari da, zuen letretan. E, hori da, e, taldearen marka ere? Bai, eh? bai, bai. E, bueno, letretan ez daukagu e, e, sistema bat, ez norbait egiten duna, pues, e, e, oza, igual bai batzutan bai, norbaitek hartzen du ideia bat, baina gero bultzak ematen dizkiogu, eta... Eta, bueno, kantu bat igual osori bada norbaitena, beste bat, ba, deno igual esaldi bat, eta... Eta ordun, bueno, hor horren dikan sistema bilatzen gea baina, baina bai, bo, du gabe mm, kritika sozialerako eh, erabili ditugu kantu, kantuak, e, guztiak ate zerbait hortik, eta eta hala uste dugu ere, bezakitez, oso oso taldetik eginako eginako letra dira zentzu horretan, ez? Oso ez dira, hori norbanakotik atatzen diren gauza intimo iburuz mm -hmm. Eh, orokorren. Eta, eta bai, uste zaitzen eh, garela, imaginatzen irudi, irudi indartxu bat, ez? E, esanguratsua den eh, irudi bat eta hortikan historia bat sortzen, ez? Eta nahi hori gustatzen zaik gehiena ditugun, ditugun kantetatik eta hori hori da, ez? E, e, hori ba, senyorita bat akelarre batean hori bakarrik irudi oso potentea dela, e, eta bueno, hortik anata daiteke, ba, historia bat, ba, bueno, ba, okala diverti, divertigarria den puntua, bat, baina baita dara, ba, e, kritika bat, e, e, estrapolatu daitekena, ba, bueno, ere mu batera edo bestera, ez? Eta, mm, ez dakit, guztiekin bilatu dugu lako zerbait, ez? Igual bai, egia da, <clears throat> bai, pues, EI eta mm, eta kongo eskuer, igual direla, eta igual, ba, mm, esplizitoenak, edo, edo, bai hor bilatu dugu ere espreski ba, bueno, lehenengoa feminismo aldarri bat e, ez, baita eta atletik atatakoa eta beste gehiago zen ernai eta itzina gantoratutako gazteak elarrerako ba, egindako egindako kantua eta bueno, lotu nahi izan genuen ba, esklabuen ideia eta bueno, kultura kulturaren indarraren ideia ez, olako zerbait mm eta, eta hori, baina, bueno, baina beste guztiek Gutene bako zerbait, ez? Nik uste. Hauta nare mundu perfektua, kea zara tata zementua, nina iz nekropoliko katua, ies egiten aditua. Bazarrena eskutzen gure eta gau, arazinak osteak zehar horretzen Oso bisualak dira eta erraten duzu zela historia baten bidez. E, kontatu nahi izan duzue edo kritikatu nahi izan duzue gizartaren e, bai. alde bat edo beste. Bai, eh, ez dakit, oso nola edo zergatik, baina beste guztia okaten komunean hori pixka dez, badira historiak edo nola bait narratiboak edo ipuintankerakoak imaginatzeko erresak eta eguneroko tasunetik abiatuta nola bait. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zaipapatean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ez inbazara maite mindu, tren bakarra eta ez ingaldu. Iritsi artean. tututu. Bakoan eh, taldea izan zen e, eh, lengua kantu kantuzkantu emankizuneko protagonista eta elkarrezketa osoki erranen dizuek Euskal Irratiak puntu eus dagoeneko entzungai duzuela. Eta haus da, baneraletik biarrate esaten dizuet entzule. Izan ungi, aio. Aio. zaman Ondaretan garrasika eta kontu kontuetan Ez da maiz gertatzen Urtean behin joan behin Ikasketak tabi nan no egiako akotxak be sekretia bat du. Be kushe lia. Bokan zerkia egin behar nizbistan da, eh? Bara barkatuko non zuen, zinema zitze hasten mara izi. Ingelz asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan elburua ez da bost klon, klon edo bost antzeri zinez perfektuak behar. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA